для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Аднак нехта ж ёсць. Яны змагаюцца. Яны пакаралі здратніка Кузьму, які хацеў забіць партызана, выдаць немцам яе, Сашу. Мы самі рыхтаваліся вызваліць партызана. Ночы чакалі. Ты нам крыху напсавала, нам гэты чалавек вельмі спатрэбіўся б. Саша слухала, што казаў Данік як цудоўную казку, ад якой робіцца святлей на душы, і з'яўляецца моцнае жаданне самой стаць такой, як героі гэтай казкі. Яна раптам ціха папрасіла, здзівіўшы брата: «Данік, возьміце мяне ў сваю групу. Я вам таксама спатрэблюся, я фельчар. Ён доўга думаў. Яна чакала, стаіўшы дыханне, Нарэшце ён паабяцаў: « Добра, я параюся з хлопцамі, Саша прыгарнула яго да сябе і прыціснулася губамі да яго ўжо гарачай шакі. І вось яна першы раз ідзе на збор падпольнай групы. Позні вечар. У вёсцы дзе-нідзе мільгаюцца генчыкі, гараць у хатах каганцы і цітлее на прыпечку лучына. Такое святло прынесла цывілізаваная Европа. Европа. Гэтыя генчыкі адзіныя арыенціры, бо без іх лёгка было б заблудзіцца ў такой цемры. Саша крадзецца на пальчыках, стараючыся ступаць як мага цішэй. Але зямлю скаваў мароз, і боты грукаюць на ўсё наваколле. Яна спыняецца, слухае. Сэрца, сэрца, стукае так, што робіцца горача ў грудях і балючы ў скронях, у вушах, магчыма, праз гэты шум бору далятае хвалямі, як у дзіцячай гульні, калі вушы заціскаеш далонямі, шум, цішыня, шум, цішыня. І чым больш яна стаіць, узіраецца і слухае, тым робіцца горш. Пачынае здавацца, што наперадзе, што хістаюцца постаці, а ззаду чуюцца крокі шэпт. Можа, за ёй сочаць, ідуць, Не-не-не, гэта толькі здаецца. Няўжо ёй так страшна? Яна не хароприцца залішне так. Страшна, няма чаго тахіцца. Вельмі, але не за сябе, апраўдвае яна свой страх – за Даніка, за яго сяброў, якія паверылі ёй і цяпер чакаюць недзе там за вёскай каля старога млына. Данік доўга нешта з месяц раіўся з хлопцамі, Мабыць, ім нялёгка было вырашыць такое пытанне. Не адразу яны прыйшлі да згоды. Саша разумела гэта і не крыўдавала. Яна старэйшая за іх, у яе дзіця, успомніла Ленку і думкі пайшлі ў іншым кірунку. Навошта яна ідзе туды, што яна будзе рабіць? Невядома, хто там у іх групе. Даніла і дагэтуль не сказаў. Калі там усе такія, як ён, то якая гэта арганізацыя? Што могуць зрабіць гэтыя дзеці? Забілі кузьму, зрабілі кузьму. Гэта смелы ўчынак, безумоўна, ён прымусіў задумацца многіх хлослужыў, ці мае намер пайсці на службу да акупантаў, але ці заклікаў ён каго да барацьбы. Яны ратавалі яе Сашу, але маглі вельмі проста загінуць самі. Яна ўспомніла, як пасля пахавання Кузьмы да іх у хату прыйшла тётка Хадоска. Высокая, і сутуленая заўсёды. Яна за той дзень зусім згорбілася, а яе маршчыністы загрубела ад вятроў спякоты маразоў твар, як бы абвугліўся. Саша убачыла яе і жахнулася. Тётка абапіралася на тоўсты бярозавы кій, Дагэтуль ніхто яе з кіем не бачыў, і руки яе калаціліся. Яна не села, хоць поля і запрасіла яе. Яна стала каля парога і ўтаропіла на Сашу свае чырвоныя ад слёз, але сухія вочы, у якіх адбівалася нечалавечая пакута. Сашачка, пахавалі мы твайго брата, сказала яна ціха і журботна. А ты ты не прыйшла. Сашы здалося, што кашчавая чорная з парэпанымі пальцамі рука, якая сціскала кей, з якой яна Саша не зводзіла позірку, раптам нябачна сціснула яе горла. Саша задыхнулася. Яна любіла цётку. І ёй было вельмі шкада яе, Але пасля яе слоў перажыла амаль такі ж прыступ страху, як пасля здарэння ў лесе. Калі яна ратавала партызана, то не думала пра небяспеку. Усё выйшла неяк само сабой па закліку сэрца. А тут яна адразу падумала пра Ленку і невядома чаму схапіла яе сонную скалыскі. Ваш сын пайшоў супраць сваіх людзей, і людзі пакаралі яго, хацелася сказаць, каб прымусіць цётку змокнуць і не глядзець так страшна. Але Саша разумела, што словы такія яшчэ больш раняць матчына сэрца, і шкадуючы старую хавалася ад яе вачэй, як умела. Вось і ў цябе, дачка расце, паківала галавой старая. І ніхто не ведае, што яе чакае. Саша, уздрыхнуўшы, адвярнулася, каб загарадзіць ад хадоўскі дачку. Калі яна зачэпіць ленку яшчэ, я скажу ёй, Няхай яна не лье слёз па сыну здраднику, трэба было раней думаць і ўгаворваць кузьму, каб кінуў паліцыю. Я ўсё скажу, вырашыла Саша. Але тётка хадоска больш не зачапіла малую. Пастаяўшы яшчэ крыху і адмахнуўшыся ад поля, якая са слязамі гаварыла нейкія недарэчныя словы ўцехі і запрашала сесці, яна сказала да Сашы сурова: Маўчыш, У вочы не глядзіш, На абаронцаў сваіх спадзяешся. Ну што ж, Абарона ў цябе моцная і выйшла. Сашай дагэтуль не разумее, чаму ўсё абышлося ціха. У вёсцы ніхто не сказаў ніводнага слова пра тое, што яна выратавала партызана, напэўна, ніхто і не ведае. Значыцца, маўчаць і колька трапаш і цётка хадоска. Але ці заўсёды яны будуць маўчаць? Дык ці мае яна права рызыкаваць зноў? Якая з яе падпольшчыца партызанка? Не. Спыніцца яна не можа. Яе чакаюць там, каб даверыць вялікую тайну. Яна не можа вярнуцца, бо адчувае, што пасля гэтага ўзненавідзіць сябе, і яе існаванне без таго змрочнае стане чарнейчым гэтая ноч. Там недзе, дзе змагаюцца, сцякаюць крывёй, гінуць тысячы людзей, каб выгнаць ворага, каб вярнуць тое шчасце, якое мела і яна, Саша. Там недзе Пятро. Яна верыць, што ён вернецца, і з ім вернецца ўсё, таму яна не можа, не мае права сядзець склаўшы рукі. У алешніку на драко нешта хруснула. Саша, замірай на месцы. Што там? Чалавек ці звер? Цішыня. Шуміць бор, журчыць рэчка, змагаючыся з льдом, што наступае ад берагоў, мароз мацнее, Але інею няма. Зямля чорная. На небе з'явілася прасветлена выглянула адзіная зорачка. Ад гэтай маленькай страшэнна далёкай зорачкі неяк адразу пасвятлела навокал. Каб не палохацца грухату ўласных ботаў Саша нахіляецца, скідае і бяжыць далей памёрзлай калючай зямлі ў адных працёртых панчохах. Каля млына яе сустрэў брат. Ён вынырнуў нечакана, як з-пад зямлі. «Ты, Саша?» Падышоў, убачыў яе руках боты, здзівіўся. Босая? Вось дурная, бувайся, хутчэй ногі памарозіш. Саша меркавала, што хлопцы збіраюцца ў старым млыне, але данік перавёў яе па разбуранай плаціне, па слізкіх адмёрзлых кладках на другі бок рэчкі. Саша здзівілася, што ідзе ён даволі смела, не баючыся грукаць ботамі. Яны падышлі да самага лесу і толькі тады Саша здагадалася, дзе яны збіраюцца. Гады тры назад калгас пачаў разводзіць трусоў. Тут была ферма, абгароджаны драцяной сеткай участак і невялікая будыніна кухня, дзе варылі корм. Сетку і клеткі разам з трусамі парасцягалі, але будыніны пакуль што ніхто не чапаў. Яна стаяла на былым да калгасным надзеле, гаспадар якога цяпер служыў за старасту. Зямля тут была, магчыма, самая кепская адзін пясок, але многія з вяскоўцаў заяўлялі, што з іх даволі той зямлі, якой яны карысталіся да калгаса, на што большае яны не прэтэндуюць. Людзі не верылі ў трываласць новага парадку. Ні печы, ні катлоў былой кухні ўжо не было, вокны забіты шалёўкай. Гэта, напэўна, зрабіў стараста. Але шчыліны паміж шалёўчынамі старанна пазатыкаў нехта безумоўна другі. Куча саломы ляжала ў адным куце, у другім гарэла самаробная васковая свечка. Саша абвяла позіркам хату і ўбачыла толькі аднаго чалавека. Пачуццё расчаравання, нават крыўды спыніла яе каля парога. Каля свечкі, Ляжаў жыватом на падлозе суседскі сын. Даніка ўравеснік яны разам кончылі сёмы клас, цішка матыль. Але калі Данік выглядаў як сталы хлопец, то ціхан гэты здаваўся яшчэ зусім дзіцянём нізкарослы, рудзенькі, з прышчаватым тварам ціхі і сарамлівы нейкі зусім непрыкметны. Праўда, цішка быў лепшы вучань выдатнік, Але Саша не помніла, каб Данік асабліва сябраваў з ім. Ён глянуў на Сашу і сарамліва апусціў вочы. Дык гэта уся іх арганізацыя? Дзеці, падумала яна. Але раптам з-за кучы саломы пачуўся голас невядомага. Голас належаў больш сталаму чалавеку. «Сядайте!» уладна загадаў ён. Саша паслухмяна апусцілася на калені побач з ціханам. Ці ведаеце вы, куды ўступаеце? спытаў голас. Ведаю, адказала Саша. Гэтая таямнічасць не спадабалася ёй, як у секце якой, Голас невядомага здаваўся крыху знаёмым, але ўспомніць, хто гэта яна не магла. Падумайце, ці адчуваеце вы ў сабе сілы, мужна сустрэць любую небяспеку на тым шляху, на які ўступаеце. Каб не адчувала, то не прыйшла б сюды. Мяне ніхто не цягнуў. У голасе яе пачулася крыўда, чалавек за саломай збянтэжана кашлянуў і памаўчаў больш, чым трэба. Дайце руку вашым сябрам і паўтарайце за мной словы прысягі. Данілай ціхан працягнулі свае рукі і сціснулі моцна яе маленькую, лез загрубелую ўжо ад цяжкай працы руку. Thank you. Я грамадзянін савецкага саюза. Я грамадзянка савецкага саюза удакладніла Саша. Невядомы зноў кашлянуў член ленінскага камсамола член ленінскага камсамола, Уступаючы ў падпольную арганізацыю для барацьбы з фашысцкімі акупантамі і іх паслухачамі, клянуся. І раптам ад Сашы адышло знікла ўсё знешняе. Таямнічасць, якая не спадабалася, рукі хлопцаў, што сціскаюць яе руку голас невядомага. Словы прысягі ўліваліся ў яе магічнай сілай – Ад гэтага пачынала хутчэй струменіць кроў. Часцей білася сэрца, глыбокім і перарывістым стала дыханне, голас яе мацнеў з кожным словам і дзе-нідзе зрываўся і дрыжаў. За смерць нашых матак і дзяцей, за іх кроў і слёзы. Словы гэтыя салёна горкім камяком сціснулі горла Саша на момант змоўкла. Хлопцы адчулі, як дрыжыць яе рука. Але раптам голас яе як бы прарваўся праз нейкую цяжкую перашкоду і зазвінеў з новай сілай. Я клянуся помсціць праклятым фашыстам бязлітасна усімі сродкамі падпольнай барацьбы. Яна сказала гэта гучней, чым трэба, і чалавек за саломай панізіў голас. Але Саша не звярнула ўвагі на гэтую акалічнасць, бо падказчыка ўсё больш не існавала для яе. Ёй здавалася, што гарачыя суровыя словы ідуць з глыбіні яе уласнага сэрца. На Даніка і Цішку яна таксама забылася. Яна глядзела ў цёмны кут, абачыла вялікія прасторы роднай зямлі, натоўпы людзей, калоны чырвонармейцаў, усяму народу давала яна сэрца клятву. Калі ж я парушу гэтую клятву, здраджу, збаюся, выдам тайну арганізацыі, Няхай рука маіх сяброў бязлітасна пакарае мяне. Саша была яшчэ там невядомай далечы, дзе ішла барацьба, калі над самым вухам пачула ціхія звычайныя словы: «Добры вечар, Саша! Яна страпянулася. Сцем расхіліўся да яе знаёмы твар. Толя Кустар прыветліва ўсміхаўся і працягваў руку. Саша нават не адразу зразумела, адкуль ён з'явіўся. З Толем яна разам вучылася ў сямігодцы, але гэта быў чужак, ён жыў на пасёлку Кустары, які належаў да іншага сельсавета. Пасёлак быў кіламетры за тры ад іх вёскі, за лесам, а таму сустракаліся яны толькі ў школе. І нельга сказаць, каб былі сябрамі. Саша пасля ніколі не цікавілася лёсам то ли іншых аднакласнікаў з пасёлка. Чула неяк краем вуха, што Толя скончыў ФЗУ і працуе недзе ў мінску электрамантёрам. Зразумеўшы, што гэта ён падказваў ёй словы прысягі, Саша ўзрадавалася: ёсць, значыцца, у арганізацыі больш сталыя людзі. Толя яе аднагодак, самастойны чалавек, рабочы. Толя моцна сціснуў яе руку і сказаў: «Вось, як мы сустрэліся з табой. Ні ён ні брат ні цішка. Не сказалі ёй больш ні слова пра тое, куды яна ўступіла, што павінна рабіць, як паводзіць сябе. Яна зразумела: Усё сказана ў словах клятвы. Яна свяшчэнная гэтая клятва, і нельга разбаўляць яе звычайнымі словамі. Ды да і ввогуле лішняга тут ніхто не гаварыў. Толя кустар падсунуў бліжэй свечку, зняў пальцамі, як абцугамі нагары ціха сказаў: « Пачнём, таварышы. Данік падсунуўся бліжэй да яго, абхапіў рукамі калені схіліў галаву, нарыхтаваўшыся слухаць. Цішка не варухнуўся, ён, як і раней ляжаў на жываце, падпёршы рукамі галаву, дало не закрывалі шчокі. Рудаватыя валасы лоб, і Саша бачыла адны яго вочы, вялікія, зацянёныя вейкамі, стомленыя, як у дзіцяці, якому хочацца спаць, і сумныя. У толі наадварот вочы былі ясныя, вясёлыя, полымя свечкі, што гарэла каля яго ног, адбівалася ў зрэнках дзіўным, як бы жывым святлом. Перш за ўсё пра галоўнае ў нашай дзейнасці. Толя пачаў крыху афіцыйна і ўрачыста. Але тут жа кінуў усіх з даволеным позіркам і, панізіўшы голас, проста паведаміў: « Радасная навіна, хлопцы, стары устанавіў сувязь з партызанамі. Ну, подхапіўся цішка сею і вочы яго заблішчалі. Як, дзе? А Саша подумала: Значыцца, ёсць яшчэ нехта больш сталы, каго яны называюць старым. Хто ж гэта? Не мае значэння ціхан, як ідзе. Галоўнае, што сувязь ёсць. Будзе. Мы павінны паслаць у атрад свайго чалавека і дамовіцца пастаяннай сувязі. Стары скажа, куды ісці. Я выгукнуў цішка. Мяне. Чакай. Спыніў яго Толя. Я думаю, што лепш пайсці да Нілу. Нам з табой ёсць іншае заданне. Першае заданне ад партызанскага камандавання. Яно вынесла прысуд чалавеку, які выдаў фашыстам раненых партызан. Нам даручылі выканаць гэты прысуд. Саша зразумела, што трэба некага забіць, пакараць смерцю і жахнулася. Раптам калі-небудзь такое заданне дадуць ёй, А яна яна не здолее забіць чалавека. Хто? — спытаў цішка вочы яго зноў патухлі, і ён зморшчыўся як ад нечага вельмі брыдкага, ляснічы наш у яго ж чацвёра дзяцей вырвалася ў сашы ляснічы быў чужы незнаёмы ёй чалавек але тыдні два назад яна з ім пазнаёмілася ён прыехаў увечары вельмі прасіў каб яна прыняла роды ў яго жонкі саша не хацела нават баялася ехаць у лес але у У чалавека быў надта разгублены выгляд, ды і поля звычайна баязлівая шапнула, што «Варта паехаць, ляснічы заўсёды спатрэбіцца». Спакутаваная родамі жанчына, ціхая і ласкавая пасля таго, калі ўсё шчасліва скончылася, прасіла павесялелага чаркі самагонкі мужа. Ляксей, ты ж добра аддзякуй доктарцы, не скупіся. Ён на развітанне сунуў ёй, тры вялікія кавалкі старога сала. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.